bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ni mu ntumbero yuko kuri genekerezo rya mbere ukwezi k'umunani gushika ku genekerezo rya kane azoba arindwi yahariwe abarundi uh, bari mu mahanga iyo bita semaine de la diaspora hano twa turi kumwe n'usanzwe ari umuyobozi ariko arategura urwo rubanza akaba ari ndi kumana Jean Dodier reka ndakuramutse ndaguha muri kino kiganiro oye amahoro medali ndaramukije n'abantu bose bariko baratwumviriza cyane cyane n'abarundi baje muri ino ndwi yahariwe sport yego turabaramukije bose turi kumwe kandi n'abo barundi nyene bamwe bamwe muri bo hari abakiri bato hari n'abari mu buyobozi reka ko twatanguye kuri Perezida ariko ategurwa urubanza nakire iradukundani ya Atlanta muri leta zo za Amerika sangwe ikaze mu kiganiro karadiridimba yamwe mwese ah, ndabaramukije abari hose bari kubatwumviritse urakoze cyane tuve muri amerika tuje mu bushinwa buri maso wa fred usanga ikaze nawe mu kiganiro karadiridimba murakoze cyane turaramukije abari kubatumviza bose gutegura umunsi mukuru wa diaspora utunganijwe uh, turamaze guca ngaha ku iradiyo inshuro zigira kabiri iri ni rya gatatu tukaba dushaka kuvuga yuko tu urubanza rwimirije ni vuba cyane ni hazoca umunsi gusa w'ejo ni itariki imwe umunani niho ibikorwa bizotangura bikaba bizokugururwa na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu akazoca yabandanya ibikorwa porogaramu ko yateguwe hazoba ama expose azogirwa eh, na bamwe bamwe bashi batowe batowe berekanye eh, ama expose yabo ku buhinga butandukanye eh, hama ku kabiri hazobandanya nyene ama expose hama ku gatatu tuzoce itariki zitatu tuzoce tugenda kugendera igihugu hagati tukazoce duca imwaro imwaro tuzogerageza kubona eh, rya eh, shirahamwe ya leta rijejwe eh, gukora ubushakashatsi mu byerekeye uburimyi aryo izabu mu kirimi cy'igifaransa hama tukazoca tubandanya imahwa imahwa naho ariho hajejwe ubumenyi bw'ukuntu uvuga mu byerekeye ubworozi imahwa aho tuhavuye tuje tugenda kurara um, imakamba makamba niho tuzorara aho itariki zine tuzokwifadikanya n'abanyamakamba mu gukora ibikorwa rusangi aho bizaba byategekanijwe aho hose tukazaba turi kumwe n'abarundi barenga eh, bamaze kwiyandikisha bazoshika benshi banashitse barenga ijana na mirongo itanu ni ukuvuga abo bavuye mu mihingo yose y'isi ni ukuvuga mu bihugu bitandukanye biri mu makontina atandukanye hama kuri uwo munsi wa kane eh, itariki zine no kuvuga tuzoce tugaruka ni bujumbura ivyo byose bikaba bitunganijwe neza gushika ubu bose umwe wese hazoja byose biratunganijwe uko tuzokwakirwa uko tuzokwiyunguruza ibyo byose um, komisiyo itegura runo rubanza ndongoye hamwe na diaspora bari ngaha bashitse twaragiye hamwe turakorera hamwe urwo rubanza tukaba twaruteguye neza tukaba tubashimiye cyane abashoboye gushika kugira badufashe kurutegura nkaba nibaza yuko eh, ubushikiranganji bw'imigenderanire eh, y'u Burundi n'ibindi bihugu eh, bwagerageje gukora uko budashobo uko bushoboye kose kugira ngo ushobore eh, gufadikanya n'abarundi bene wabo bashoboye gushika ngaha kugira ngo urwo rubanza ruzobe agakura ubu urakoze cyane reka tugaruke kuri jafeti musanzwe murongoye diaspora uh, nibaze ko na fabrice aza guca kunganira uh, murabye ibikorwa ukuntu musanzwe mwitunganije muri uh, diaspora zanyu n'uru rubanza ariko rurategurwa n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu mubona hari icyo bushobora guhindura na cyane kugira iyi diaspora y'abarundi ikomere Eh, tumaze iminsi turi ko turategurana na minisiteri iki gikorwa navuga yuko gikomeye cyane turitegurira iyo semeni de la diaspora kandi uko biboneka abarundi twateye akamo bavuye mu mihingo y'isi yose ubu benshi bamaze gushika hano bujumbura n'abagiye mu gihugu hagati turamaze kumenya yuko ubu batanguye kumanuka kugira ngo eh, itariki ya mbere bazobe bahari eh, ni ikintu gikomeye kuko eh, mwarabonye ejo harabaye n'urukino rw'umupira ruhambaye rw'abarundi bavuye muri Australia barakinye ibintu bishimishije mu cibitoke abantu baravuga bati mbe abo bantu eh, uwo mupira bawigiye hehe rega Burundi abarundi baba hanze barakomeye burya ni ngombwa tuze turakorana imigambi barayizana ngaha mu gihugu uh, tumaze iminsi tuza turagendera imigambi imwe imwe barangurira mu gihugu tumere nka ziriya diaspora zindi mbere tunazirushe kuko twebwe dusanzwe tunamenyereye no kurangura imigambi itandukanye ako nakantu kakarusho je nibaza yuko nizere ko kazoba kajyo ko guhura nabandi kazoba kajyo ko guhura nabandi tunamenyane abarundi bamenye ibyo dukora mm -hmm. kuko hari byinshi babona batazi yuko bikokwa n'abarundi bo hanze mhm. reka ico kibazo ndakibaze Fabrice nkuko navuze mubona koko uko gutunganya cyangwa kuguhura ubushikiranganje bw'imigenderanire buka bukaza uh, buhura n'ayo madiyasipora bishobora gufasha kino gihugu cyacu ego mu cyane rwose birafise akarusho eh, nk'uko hariho umugani um, usiguye nka diaspora isigura diaspora mu bisanzwe ni gusanzara kwihanga mhm. ntibyari bibi yuko tuja hanze tukiga byavuye ku mvo zitandukanye nibutse abariko baradukurikirana ko bashobora kutwakura ku nimero zacu zikaba zuguruye 2246 ubusa 2256 canke mbere 76 ubusa 43 amajeje na 33 mbere akaba ari ni nimero ya WhatsApp bishobotse bagatelefona hama tugarutse hano muri studio uh, hari ico ariko urongera ko ga Fabrice urakoze cyane ani mubona ubuno bushikiranganji bw'imigenderanire y'urundi n'andi makungu ari giki kugira diaspora ikomere na cyane cyane nkamwe bwo musanga muri mu bindi bihugu kandi byakure ah, murakoze ah, ubwa mbere nashaka kubashimira ah, abo mu burundi ibyo mwagize bya diaspora week kubera hariya muri amerika twama turondera ingene twoba connected Ah, n'abarundi ukuntu mwavugana twavugana yego ukuntu mm-hmm. tworonka tworonka information kubera hariya ntazo turonka kandi mm-hmm. biragoye kuzironka so ibintu iki gikorwa kirakomeye cyane kandi ah, turabashimira um, hanyuma muri ibi bintu bya diaspora week ah, ni byiza cyane kubera kuri uyu mwana niho rero tujya turonka ingene two twavugana n'abantu baba ino mu burundi mhm. n'abandi baba hariya mu bubirigi no muri australia no muri china nyine um, so turabikunda cyane uh, turakeneye yuko tuguma tubigira uh, mhm. mu burundi byama byabaye kubera uh, abo muri diaspora turashobora gufasha cyane uburundi gusa nta nta nta information canke ukuntu tworonka Um, twaba connected uh, n'abo mu burundi mhm. icyo kibazo reka ndakibaze usanzwe ayoboye uh, uno mugwi uri kurategura runo rubanza urumva yuko hariho ikibazo avuga bati uh, connection ni gute bumenyana mwebwe ko ubu muri ko murategura iyo ndwi mubona bishobora gukunda icyo naho igihe bikaza biboneka gutyo abantu bose bakaronka gutanguza isomene eh, indwi ihariwe abarundi baba hanze bakaza ngaha mu Burundi bagahura n'abarundi baba ngaha bakavuga ibyerekeye Burundi mwiterambere kugira ngo nabo bumve bari hanze ukuntu bashobora guteza imbere igihugu cabibarutse ivyo navyo bikaba bica mu migambi igihugu cishinze aho rero kikabereka ukuntu gishobora gufasha mu byerekeye entreprise umuntu ashaka kugurura eh, inyuma eh, y'amasaha gusa mirongo ibiri n'ane ni ukuvuga eh, iminsi ibiri y'akazi ni ukuvuga ushobora kugenda ufise ibipapuro byose biguha uburenganzira bwo kugurura ngaha muri icyo gihe rero kuba uri umurundi ukaba uzi uburundi ukaba ufise ubumenyi bwaho usanzwe uri urashobora kuvuga uti jewe ubu ndashobora kugira investisema mu gisate kiniki c'ubworozi c'amashuri c'ubudandaji bivanye n'ubuhinga uba wagiye kurahura inyuma y'amazi mm-hmm. eh, eh, minisiteri rero ikaba yarashizeho eh, politike de la diaspora nk'uko mugenzi wanje ngaha arongoye diaspora yabivuze reka kumbura iyo politike tuca ko mu mwanya hariho uri karakura ari mu bubirigi kanezi yose n'amahoro Eh, leta y'uburundi yagerageje igerageza kuziraronka abarundi bayo bari mu mahanga eh, iyo ni intambwe ishimishije yo guhera ko mhm. eh, nubwo kumbure haheze igihe kinini iyo twari mugabo ubu bakaba babishyize mu buryo hanyuma niwe ndarandira rero mhm. n'abo batumire baje nagomba ndababaze ikibazo cya mbere ingene batumiwe baje gute eh, batumiwe biciye mu nzira izihe eh, ko banumvise yuko umwe witwa uyo eh, jafet wenda muzi mhm. wewe asanzwe afite diaspora arongoye turayizi turazi nk'ingene ikora hanyuma nawe nyine atubwire ingene yaje ingene akorana n'abandi n'izindi diaspora n'izindi asosiyasiyo hanyuma hariho n'uwaje avuye muri horande belgique nawe ndamubaze kuko avuge nawe nyine ingene yaje yuko yaje ku giti ciwe nuko yaje aserukiye diaspora canke yaje yatumwe n'ubutumwa yazanye icyo ni cambere ico ni cambere kuko eh, ngarutse kurindi kumana nawe nagomba ndamubaze ingene ni ikibazo namubajije n'ubushitsi igihe yaza ngaho nageze kumubaza nti uriko utanga ubutumire gute mutumira abantu murazi iyo bari amasosiyasiyo mwayatumire gute uko benshi bibumbiye mu masosiyasiyo mhm. mu bihugu barimo hariho rero n'amasosiyasiyo nk'ayo kwa ba jafesi rojanti ari afise abantu hirya no hino n'ayandi arahari mhm. none ayo masosiyasiyo yajya aserukiwe ahuye gute canke leta yaserukiye abantu nka kurya no gutumira eh, mu kanywa babo hanyuma nkaheza nkakwitirira yuko uri diaspora mugabo urimwo wariko waje hanyuma turumva yuko tuzokwimenya ingene tuza mugabo rero umaze kuvuga ko ari diaspora nibaza ko ari leta kandi numvise ko umukuru w'igihugu azokugurura ivyo birori wamaze kuvuga ko ari diaspora hateza kuba nicyo novuga ini representation mhm. representativity uyo avuye muri Amerika muri Australia yongera bavyumva mhm. iyo rero representation yo ku rwego rwa mu bihugu bose barimwo itarimwo murumva yuko gutwara iryo jambo diaspora boritwara bakavuga ati hariho umugwi wa diaspora mugabo ni ko kwa diaspora mhm. kugira ngo ibyo nibyo baja kuduha ku muco hanyuma ngarutse rero ku kindi kibazo Eh, murabona hariho amadiyasipora menshi tuzi amaze gukora ibintu bishimije ari ku ntambwe zikomeye hariho n'ayatanguriye kera mbere hariho eh, ntitwoja kure hariho mu bushinwa hariho mu buhindi eh, hariho no muri korea y'epfo barakoze iterambere bageze ko ryari ryavuye muri diaspora batumye hmm. ubu naho turabona abanyefilipine ni benshi cyane bakwiye hirya no hino mu gihugu turabona no muri afurika hariho ubwa mbere mari mari bafise mbere n'ibiro bafise ibiro bya diaspora biri mu gihugu bibaraba nk'uyu eh, ndikumana jean dodier serukira leta mugabo bakaba bafise n'abandi bantu bikeneye no kuri iterambere ryihuta hanyuma bigakenera abantu usanga baba bizobereyemo mbere ugasanga batari no muri izo ngorane bari ku ruhande y'izo ngorane niba usanga mbere bafite n'umwete n'ubwira bwo kuraba igihugu muri rusange ntibakiraza bakurikije inzira kumbe baba bashikiye canke barimo mu za politiki hanyuma eh, eh, gerageza gerageza uce ku masonga wumva wumvise yuko wababajije n'ibibazo umwe wese yishura ku gatwe kiwe nubwo tubaha imisegonde mike mike umere nk'urangiza eh, kanizuse yego icyanyuma n'icyanyuma n'icyanyuma mhm. ariko ndaraba yuko atari ibintu bya bloke politike mhm. uyu ndikumana jean dodiyo cishyura kuko mhm. byo kurondera de buroke politike nk'uko tubizemo tubibona hanyuma cyangwa byaba bitumbereye mu iterambere nk'uko twumvise yuko bazoja kugendera ibyo bigo by'iterambere eh, eh, babone aho bofatira kugira ngo eh, bafashe hanyuma yongera tubwire n'ingene uwukeneye gutanga ubumenyi uwukeneye gutanga amaboko mhm. n'ubuhinga nk'uko tubikora ngaha kuko aho yoca cyangwa aho yocisha aho murakoze cyane reka Fabrice tu twihute gose mu masegonde make make ubutumire mwaburonse gute mwiho mwumvise ko ari kibazo yabajije umwe umwe ko muri mbere yuko Jean de Dieu aza gutanga umuco ukuntu ku bibazo bitatu bya nyuma mu wajije ubutumire bwabonetse buciye ku buhinga ngurukana bumenyi ngurukana eh, bumenyi hariho kuri twitter musanzwe mukurikirana mwese mm-hmm. hariho na site iriho mm-hmm. ya diaspora bi e. aho hose hariho ko ubutumire ku muntu wese abahanzi ntibyaciye mu mashyirahamwe yego me ubutumire bwaciye mu rinzinzira Fabrice azaye gushikiriza kuri eh, internet ubutumire bwaciye kuri internet ko namashira hamwe asanzwe ateguye eh, muri diaspora mu bihugu Eh, bararonse ubwo butumire mhm. hari rero abitavye bari mu mashirahamwe nko mu bihugu basanze eh, borganije neza amashirahamwe yabo ariko n'abandi bashoboye gusoma ubwo butumire kuri eh, internet aho bwacishijwe bamaze gushikiriza mhm. bose baritavye ibi bikorwa bigiye gukorwa muri ino ya diaspora bani ikibazo ukuntu mwaronse ubutumire imbere yuko twakira hari uri ku murongo ari mu Busuwise hama tugaruka ku bibazo bya Jean Dodi ubutumire baba gute Ah, twewe muri amerika ubutumire twabironse ah, mu majambo y'abantu mhm. ah, mu bantu baba ino mu burundi bafise abantu baba hariya nyine muri amerika bakababwira hmm. urakoze cyane uh, taratara muri osari hari ikibazo twigeze kugirana ikiganiro uh, n'uwari yashyizerukiye ubushikiranganji bw'imigenderanire barabajije cyane cyane ngo ukuntu muri uh, za Australia amajyepfo hari yamuserukiwe ubutumwa mwo mwaburose gute amashyirahamwe yanyu yifashe gute imbere yuko twakira Jean Paul mu Busuwisi eh, murakoze twebwe muri Australia eh, tubarose ubutumwire eh, nk'abarongozi ba diaspora mhm. diaspora yo muri Australia hanyuma ubushikiranganji abarongoye abatujejwe mu gisata ca diaspora barashoboye kongera kuvugana eh, natwe ku matelefone e, eh, ku ma email eh, na ku bundi buhinga hanyuma baranashoboye no kuvugana n'abarongoye communauté burundeze aho tuba kandi natwe twongera turatanga ubwo butumwa ku barundi na mu yandi masitete hmm. henshi turababwira turabamenyesha tura basaba kwiyandikisha kuja kuza mu yindwi ya diaspora kandi barabikoze twongera turoruganiza n'umugwi eh, w'abakinyi imisore eh, eh, y'abakinyi baza gushigikira kino gikorwa ubu bari ngaha mu gihugu mu Burundi reka ko ariho nanje ndakuboneye hari ikibazo bigeze kubaza bati ah, abari muri Australia bashobora guhura gute musanzwe mukorera hehe neza neza aho bavuga ati diaspora yo muri Australia iri muri yeta Um, ukuntu twiyubatse muri Australia um, igihugu cya Australia ni kinini cyane mm-hmm. eh, murazi ko turi mu ma state uh, provinces zitandatu hanyuma izo provinces zose zikaba zirimo abarundi mm-hmm. eh, jewe aho mperereye ku karorero muri province ya Western Australia akaba mm-hmm. eh, ariyo ni province nini cyane no kugereranya tuvuge ingana na Tanzania ingere gatatu Eh, twebwe rero muri ville tubamo abarundi turazinanye turagirana iminsi mikuru turafise eh, diaspora association mhm. hanyuma kandi yemewe na izwi na leta mu yandi ma state naho nyene nuko nyene mhm. eh, Queensland barafise diaspora diaspora organization ikorera mu makominoti mhm. hanyuma South Australia nabo nyene nuko nyene tuza turavugana rero tuza ntiduhura fizikima ariko turatelefona turavugana neza turahanahana amakuru uko bikenewe inkuru yose turonse ivuye hano canke ibituraba turabisangira urakoze cyane Jean Paul mu Busuwise uratwumva Uh, Jafet ariko aravuga ati ukoresheje mail mugabo urumva ashobora nko nkuko arondera nka inakuru canke bandi ugasanga mm, ikibazo gihari reka turaza turaza guha umwanya ndikumana Jean Dodier atubwire na cancane hari icyo muvuze muti bogabanya gutuma tumana ko kugira byorohe hagati y'abarundi bari ngaha bagiye base nibaza bamwe bamwe ukuntu bagiye bumva bose hari abaronse ubutumire ku gatwe kabo nibaza yuko uh, tufise n'ubu barongoye ngaha ah. reka ari message ubatuma ari kibazo amategeko mm-hmm. mm-hmm. communication y'abarundi tubishatse ku barundi baba hanze iroroshe rwose ni ukuvuga udakoresheje telefone ukoresha imeri udakoresheje imeri ukoresha watsapu kenshi turavugana kubera ko iyo turi ko turavugana ibindi atari diaspora binyaruka cyane kandi usanga tuvugana nk'uyu ariko aravuga avugana na famiye yiwe iyi minsi yose mugabo hazi ikibazo cya diaspora usanga uwo bumuvugiye yizere yuko wene ahubwo duga ku ijambo eh. na cyane cyane kuri iki yavuze ati amashira hamwe habe amategeko ayagenga cyane cyane muri diaspora bigeze kuvuga ingene abantu bagiye baronka inkuru z'iyi semene de la diaspora mm. ibi twabironse haraciye hafi amezi atatu aheze byaciye ku ma ambasade bica ku ma association atandukanye eh, twebwe turabipubliya ku bantu bose batandukanye eka mbere umuntu atabironse sinzi ashobora kuba yarabwiwe na mugenzi wiwe ariko rero ikintu gihambaye ni giki abarundi twese ntidushobora guhurira mu nama uko tuba uko turi e, sipurusa bo hanze mhm. hagomba kuba abashobora kuhashika n'abatohashika rero eh, muri diaspora rero turafise ikintu cy'uko habaye amatora abahashitse bakaza kureponda positivement ngaha muri diaspora barashobora kuroganiza ingene hanze bagezeyo bazokorera mu ma organisation peyi ariho ijya ijya iyo inquiétude ihari yuko bo batari ngaha iyo nta ngorane n'imwe irimwo abazoba baserukiye abandi bagezeyo bazongera bakorane mm-hmm. batora ababaserukira hanyuma ibintu bigende neza eh, ngira ngo rero eh, ikindi nacyo ni uko muri iyi konferanse barategekanije yuko abarundi bose bari hanze bazokurikira iyo conference kuco bita teleconference mhm. je nibaze yuko ico ico sikibazo Jafet ndibuka muri 2014 naje eh. nari muri ryandwi ya diaspora mm. ah, hano mu gihugu hari bimwe bimwe byabonetse na cyane cyane ku butandukane ukasanga hariho ukutumvikana kuri ayo mashyirahamwe mwebwe musanzwe murongoye ni hmm. gute mushobora kubirangiza cyane ni gute mushobora kubitorera umuti ejo na hirya y'ejo mukorere hamwe kugira muteze imbere kino gihugu biva ku kutumvikana uko ariko mbega kutumvikana aha mu burundi ntihari imigambwe myinshi hmm. ntibama baganira ntihari byinshi batumvikana ko mugabo bakabana rero no muri diaspora si ngombwa yuko bose bavuga ururimi rumwe hariho divergence hariho kubona gutandukanye kw'ibintu mugabo igihambaye nuko bose baronka ubwo butumire umwe umwe wese agashikiriza icyiyumviro ciwe uwutashoboye kuhagera agatuma hanyuma abenshi iyo batoye bakavuga bati ibi nibyo duhisemo bikabandanya mugabo nushobora kuvuga ngo diaspora yose izovugura ururimi rumwe ntibikunda bararungitse abantu baserukira ibihugu birenga cumi n'umunani byaraserukiye mu matora aheruka kuba abarongozi baratowe ejo ntihazobura ubuzoza kuvuga ngo jesi narimwo mugabo si kuvuga yuko ibikorwa bitabaye byarabaye urakoze cyane ani yasabye ijambo ncenda riha taratara imbere yuko hari ibibazo Canisius yabajije biza kwishura uh, Jean Dodier murakoze um, ah, icambere nashaka kuvuga ko uh, muri Amerika uh, hariho uh, disconnection na diaspora uh, iri mu Burundi mm -hmm. kandi hari abantu benshi uh, bataronse iyi invitation mhm. kuza mm -hmm. muri diaspora mm -hmm. so ubwa mbere hariho problem you know hariho problem ya communication mm-hmm. uh, ya diaspora iri ngaha mu Burundi uh, n'abandi bo hanze uh, specifically abo muri Amerika uh, so aha jewe naje kwa kane uh, nari nabyumvise haciye indwi nka zitatu canke zine mm-hmm. uh, so kuvuga yuko nari ndabizi haciye iminsi myinshi mm-hmm. so uh, ni byiza you know yuko batanguye muri uh, uh, Democrats ni byiza cyane ariko uh, nibaza yuko boshobora ku kubandanya uh, kurondera ingene bogira communication na diaspora mm-hmm. reka icyo kibazo uraza kucishura jean de mugabo ndabona taratara nawe narafise ijambo okay murakoze um, kubyerekeye ama invitation um, nkuko Jafet yabivuze e, twarazironse bazicishije mu buryo bwinshi e, na cyane cyane ubwa mbere bazicishije mu ambasade mm -hmm. twebwe muri Australia nta ambasade dufise Eh, nta buserukizi dufise ariko kukubera eh, tugumana communication n'igihugu na cyane cyane uburongozi bwa diaspora hano mu gihugu twarashoboye kubimenya mm-hmm. ubu izo invitations turashoboye kuzironka kandi twarazibwiye n'abandi mm-hmm. hanyuma ku kibazo kijyanye na uh, ubutandukane bwacu muri diaspora eh, icyo eh, nibyo nk'uko mwakivuze hariho ubutandukane eh, abantu barafise uko babibona gutandukanye ntitwobibona kumwe ariko eh, na muri Australia hariho ahantu diaspora iza yarashinze imizi ahandi ntirashinga imizi ariko eh, tuguma tuganira tuguma tubaha ubutumwa na eh, na bujya nk'ubu Eh, twashaka guhumuriza abo ah, muri diaspora bariko baratwumviriza ko eh, ibikorwa duherutsemo mw'iyi ndwi eh, turangije twarashizeho inzego nshasha za diaspora ni ukuvuga ko haba hariho utuntu tutagenda neza tuvuge ku ruhande rwa communication hagati ya diaspora hanyuma na minisiteri ibyo tuzobiganira ko kuko nico nico abantu bajeje kwama barahinyanyura utwoba tutagenda neza mhm. Eh, Umugenzanje wo muri amerika yavuze ko bo eh, bamwe bamwe bataronse ubwo butumire ibyo birashika nk'uko natwe mu bwa mbere tutabironse ubwo butumire ntabwo twaronse kubera babucishije mu mambasade ariko kubera kigoro twagize twararonse ubwo butumire kandi eh, turaburonka mu mwanya na nico gituma um, mubonye ko indwi ya diaspora abantu bo muri Australia ni benshi cyane kuruta abandi bo mu bindi bihugu mhm. reka rero tugaruke kuri jean dodier usanzwe imbere unarongoye umugwi uriko urategura uno ino ndwi yahariwe diaspora duhereye kuri iki cyama ya vitasiyo cy'ukuntu baronse ubutumwa hama tugende gushika no ku bibazo bya Canesius ijambo ni rwawe eh murakoze cyane eh duhereye kuri Canesius ibibazo yabajije ni ibibazo byumvikana mhm. eh yavuze ati mbega ubutumire mwamwa buronse gute eh, abo bari ngaho baje gute umwe ku gatwe kiwe canke yaje aserukira ishira hamwe zaravuga ati uko turizi Eh, nashaka kumubwira yuko eh, ubushikiranganje bw'imigenderanire n'u Burundi n'ibindi bihugu eh, bwashyizeho ufise um, novuga igisata kijejwe diaspora nibaza yuko icyo gisata kirafise ubuyobozi ibura kirafise ubuyobozi kirafise ni direction générale Eh, ariyo ifatanije n'ishyirahamwe OIM e bashoboye gukorera hamwe kugira ngo bashobore gushyira hamwe amategeko amategeko agenga diaspora nk'uko munsi kwandi hose ahari natwe rero nibaza yuko icyo ni ikintu cyabura novuga yuko cabura ukuntu cyohuza eh, abarundi baba hanze n'igihugu cyabibarutse bifatiye ku mategeko kuko nibaza yuko amategeko ari ikintu gikomeye cyane gituma ibintu eh, barahari amategeko arahari cyo gitabo cyarasohotse e, sitarateji yacu yo mu ngiro yarasohotse ubu ahubwo twibaza yuko e, uburyo dukundiye tuzogerageza kugenda mu bindi bihugu tugahuza nk'iburayi e, ibihugu byegeranye tukajya hamwe tukabitumira tukabitumira kugira baze tubasigurire ibirimo hama tubivugane kugira ngo barimenye icyo no kwita nka sensibilisation y'iryo tegeko aho naho um, nk'uko bamwe bagiye barivuga ngaha hariho amashirahamwe y'abarundi usanga ari ari ngaho mugabo afise communication je nibaza yuko abantu bo hanze bariko barabitubwira ngaho twe tuba ngaha mu gihugu iwacu Eh, biradutangaza cyane iyo bari baravuga communication ko twibaze uko iwaba ari hiteye imbere cyane ni kuvuga aho baba bari hose bafise n'ukuri ukuntu bashobora kuvugana bashaka bakavugana abana banabonana kugira ngo natwe tumenye ibikurikiranwa tuzoshika mu Burundi gute kugira ngo tumenye ibihari byo dufasha kugira ngo dukorane iminsi yose navuga yuko rero um, ubushikiranganje bw'imigenderanire n'u Burundi n'ibindi bihugu bwashizeho eh, ico no kwita uh, ubuhinga bwa none ngurukana bumenyi ariyo site no novuga ni ni www.diaspora.bi eh, mu minsi ibiri aya ma conference amadeba zogenda araba Eh, kuwa itariki imwe n'itariki zibiri yose bazoyakurikiranira eh, kuri iyo teleconference no kuvuga byo bita live mu gifaransa ibiriko biraba ubwo nyene bazoshobora kubikurikirana hama icyo bariko barakora nibaza ko coba coba valere nkuko bavuze coba inguvu kugira bahure bakorane bumve ko bose baje bava hamwe nta numwe yaje ava ha canka ha bose baje bava mu kintu bita Burundi kandi no babwira yuko umuntu wese ari hanze ujya mukoresha ujya babana muri appartement ujya baba ku ishuri wese amubona nk'umurundi nibaza yuko yoba point commun yo kubonana yo gukundana kuko muri hanze mwese nibaza yuko nta numwe baravuga ngo ni naka canke ni naka mwese mukoze neza bazovuga ngo n'uburundi bwakoze neza mukoze nabi bazovuga bati uburundi bwakoze nabi Nibaze rero ko cuba ikintu gikomeye cyane cyo guhurira kuri politike avuga ati ubwo none ubwo butumire nta politike bwa bwaragiyemo oya ubwo twebwe ngaha mu Burundi la diaspora sukuvuga umunye politike ari hanze ni kuvuga umurundi wese ari hanze uwo murundi ashobora kuba yagiye mu bintu bitandukanye wa munsi twaragereje kubishikako mugari hanze n'umurundi twebwe rero diaspora abo turi gutumira gukora ngaha n'umurundi wari we wese ashobora kuza mu gihugu camwibarutse ubusa mirongo na gatatu amajana na mirongo itatu na gatatu mukaba muhawe ikaze ni mwe bw'abarundi musanzwe mudukurikirana muri mu bihugu byo hanze dufise abatumire batatu eh, nako abatumire batari bake turi kumwe na buri maso Alfred yajava mu Bushinwa turi kumwe na Irankunda Annie yaje ava muri Leta z'Ubumwe z'Amerika avuga yuko ubuhinga bwo gutuma tumana ko ah, amakuru bwadzimbye no kuvuga guhamagara byisunze bimwe mu havuga ngo araguze karite ari hari agahamagara ku nimero z'ini Burundi eh, ni ukuri eh, ibyo yavuze ni vyo kuko eh, novuga yuko ibijanye no gutuma tumanako amakuru byazimbye mu bihugu novuga byose no ngaha rero nibaza ko usanga amatagisi yavyo yaraduze ariko haciye mbonerwaho n'akaryo eh, ko kuvuga yuko inondwi yahariwe eh, diaspora eh, aricyo aricyo numva yabivuze ndamwishuye nshaka kuvuga yuko ibi turi ko turategura by'uko warundi bari hanze bobonana n'abantu bajejwe iby'ubutunzi ngaha ibya obeyeri ngaha ariko karyo keza cyane kuko uvuga umwe ati ahomba ehera ibintu bigenda gutya bikace bintuma ntashobora gushikira neza eh, igihugu canje hama bakabivugana hama abavuganye iminsi yose bamatora umuti kugira ngo barabe ko byoshobora kugenda neza nibaza rero yuko icyo kibazo um, n'ubu nibaza yuko abarundi baba hanze bari ngaha bazogishikiriza muri ayo ma expose hariho expose yerekeye iby'ubutunzi nibaza yuko bashobora kugishikiriza hama kigatora umuti haba ndamutumiye nawe ne yuko yobyumviriza eh, kuri video conference ko atashoboye kuza hama prochaine makandi agashobora kuza nuko twokubaka igihugu igihe umuntu wese yovuga ati eh, yuko eh, ubwo bushikira ubwo bushiki la direction en charge de la diaspora iri mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu ariko ubiyo nama izoba y'abarundi bavugana nabo ngaha n'ibikorwa ngaha mu Burundi bizoba biraba bose no kuvuga rero icegeranyo kizovamwo gishobora gutora umuti mu ngorane zimwe zimwe tuzokwigira hamwe hashobora kubamo nico kibazo cerekeye gutuma tumanamako uh, ah, kugira corohereze abarundi baba hanze mu gutelefone no mu rundi urakoze cyane Alfred wewe wajuva mu Bushinwa mu Bushinwa ngira ngo barakora cyane dushaka tumenye nigiki mubona namwe mushobora gufashanya guterera n'abarundi kugira uh, na cyane cyane dushike kwiterambere ego cyane eh, eh, mu bushinwa abantu barakora kandi biraboneka ko igihugu kiriko um, gitera imbere n'ingoga igihugu cyabo kiriko gitera imbere na n'ingoga na n'ingoga eh, abarundi bariyo rero baraharahurira ubwenge mbanze mbere ku daboro kuvuga ko diaspora y'abarundi mu bushinwa naho igihugu ari kinini cyane bagira umunsi umwe barabunana rimwe mu mwaka nk'uyu mwaka ikoraniro ry'abarundi bari mu bushinwa ryabereye i Beijing kuri Eh, mu gisagara cya Beijing niho bari bakiriye abarundi mu mwaka uyu mwaka uza naho bazokwimuka baje mu kindi gisagara ca Wuhan abarundi bose barakorana bakasangira baka experience e, barakorana rero uh, eh, arabarundi n'ubuyobozi abaserukira uh, igihugu cy'u Burundi mu Bushinwa nabo nyene bakabigira mu ruhara cyane bakababwira ati murabe ingira iki gihugu cyariko kiratera imbere ko Eh, abashinwa eh, ingeri bariko barakora hanyuma muze imigambi mubona ngaha muze mushobore kugenda mu Burundi mu mhm. turetse yuko nkuko mwumvise umuyobozi yabivuze ati harazo muzovugana ibyo bita ma expose eh, mweho ni giki mubona na cyane cyane gishobora gukorwa canke gishobora koroherezwa kugira eh, izo experience muzizane hano mu Barundi Eh, jewe naraciye mu bisagara bimwe bimwe abarundi benshi bakunda gukora nko mu gisagara cya gwanjo gwanjo niho hari urudandaza cyane cyane urudandazwa muri icyo gisagara baravuga ati kuca baronka abantu babafasha ubwo nyene ico ni kimwe mu mu byo muzoshikiriza urakoze cyane kamatari muri Australia namahoro ego n'amahoro cyane namwe n'amahoro ngaho i burundi i burundi n'amahoro ngira ngo eh, baraza ku no kubyivugira dufise mbere n'uwavuye hiyo muri osirali ego bose muri rusange nibaza ko si bose ko baza kubona akaryo ko kukinishura ariko kubera ari diaspora je diaspora ndayifata kimwe kubera ko bose baba batwara abarundi baba hanze hmm. ariko nibaza ko hari minoca ndacishurwa n'umukuru wa diaspora ko numvise ko hari umukuru wa diaspora coordinator akoro arongoye ntuzenya diaspora zo, hanze aba muri Norvege hmm. Eh, ikibazo runagomba kumubaza hariho eh, n'ubundi asanzwe nawe nari mu burongozi mugabo ujya jafeti we yafatiriwe gatonya ntituza kuba turi kumwe nawe gushyira mu mpera ya kino kiganiro mugabo hari uwundi nawe nasanzwe ari mu burongozi yitwa taratara mbere ava no hiyo mu gihugu cya Australia Eh, hanyuma rumva nagomba kubanza kuko numvise bavuga ko bategekanya kuzoca gukora ibikorwa rusange mhm. ariko ibyo bikorwa rusange mhm. urumva ko iyo biriko birakogwa mhm. bikorwa Eh, mu ntumbero umere ngo mbere na mbere ntiyumvikanwa ko n'abarundi bose gute kuko hari abavuga ko ibikorwa rusange usanga intumbero bikorwamo ari nk'intumbero eh, yo kwiyamamaza k'umugambwe uri ku butegetsi mugabo urumva icyo kibazo ko abaturi kumwe ngaha badasanzwe nabone bari hano mu gihugu nizere yuko kiza kubagora kwishyura nta nyishyu baza kukironke oya ngerageza kukibaza uko ariko baragaragaza kunyishyura kuko nabo nubwo bataba mu gihugu mm-hmm. ariko ndizera yuko amakuru barayaronka arabashyikira y'ibivugwa ku bijyanye n'igihugu cy'uburundi mm-hmm. barayumva nubwo bataba mu gihugu none ugira ngo jeho ibi ndiko ndabivuga kuko ndahaba ariko ndabyumva ndabikurikirana nkumva bivuga mhm. eh gituma nagomba kubaza ati igihe boja mu gukora ibikorwa rusange mm-hmm. hanyuma kandi twamatumva amajambo ashikirizwa n'abategetsi b'igihugu iyo bahejeje ivyo rusange ko hano usanga ari nk'amajambo adahumuriza mu bikorwa rusange tukaba tuzi neza yuko ego inyuma y'ibikorwa rusange twaba twakurikiranye amajambo avugwa inyuma yo gukora ibyo bikorwa usanga ari amajambo ahanini adahumuriza abarundi bose mugabo naho bica bivana n'uguha ayo makuru ukumbure urazi ko umuntu wese aba afite intumbero yiwe kubera ibikorwa rusange babyita ibikorwa by'iterambere rusange cyangwa ushaka kubyitiranya n'ibi bindi bavuga na cyane cyane bakunda kugira ku munsi wa gatandatu diaspora izihuza abarundi bose bo mu mice yose iyo duhurira muri diaspora ntabwo muri rusange umuntu azanamwo ibyumviro byo bya politiki ariko tuzanamo ibyumviro byo kubaka mhm. ntaca nibaza ati none igihe bovyitaba ivyo bikorwa rusange mu byerekeye rero ibikorwa rusange ko ari ibikorwa by'iterambere mhm. kandi ico tuko turarondera tutondera yuko diaspora yogenda mu bikorwa by'iterambere nibaza ahubwo yuko bica bihurirana kuko nubundi ico tuko turarondera ni iterambere rya bose hama ivyo bikorwa rusange nimba nimba hariho ngo yumviriza canka akaraba atari byo ku rubuga gutyo bagatanga umuco ahubwo icyo kintu cy'icuka kibi atari cyo bakakivuga uko kiri nimba ari byo bakabivuga uko bibiri mugira amahoro mhm. ani weho urabye dufate kuri kino kibazo cya kamatari ubwo ntiwasubire inyuma hari ikibazo uzobwirana Uh, oya je nibaza yuko uh, byose bizovana n'ibyo je nzovuga you mm-hmm. know uh, ibyo nabonye no mu Burundi mm-hmm. bya diaspora week uh, ubwa mbere gikorwa rusange ni, ni byo guteza imbere uburundi mm -hmm. uh, aha babivuze yuko ibintu bya diaspora week ata bintu bya politike canke byizuru birimo so uh, mm-hmm. ah, sinibaza yuko uh, bazobishiramo kubera you know nivyoboneka neza bashaka guhuza abarundi bose mm-hmm. ah, so je bizovara ningene bigenda uh, ningene rero nzobibwira abandi barundi baba hariya muri Amerika ico kibazo taratara usanzwe uva muri Australia imbere uh, eh, kamateriya navuze yuko anakuzi muzinanyi cyane ubwo ko muzinanye we nakabataje ni wagenda hariya muzosubira kuyaga muhuza ah, ah, ndamushimiye cyane kamatari kuko arakunze gutererera eh, ibyiyumviro eh, muri kino kiganiro eh, kucyo mubajije kamatari tuzoguma tuganira kuko ibi ni biganiro mhm. hanyuma ku bijyanye n'ibikorwa rusange twebwe turi hano Eh, ku kintu twasabye ubushikiranganji muri diaspora ko boturonsa diaspora week mm-hmm. urumva rero ko ari kintu cyatuvuyemo twebwe turagisabye kandi baranakitwemerera mm-hmm. eh, iyo migambi rero iri mu bikorwa bya diaspora week ntitworeka kubishigikira mm-hmm. na cyane cyane ikintu cyitwa eh, ibikorwa rusange ni ukuvuga intumbero twebwe twumva ngaho Nuko ari ibikorwa biteza imbere ababirimwo hanyuma n'abazobibamwo e, biteza imbere abarundi icyo ikintu cyitwa iterambere hmm. nicyo twebwe kiturazi ishinga muri diaspora Mhm. urumva ko nukuri ni ikintu kidushimisha rwose kukijamo natwe eh, tuvuye mu bihugu bitandukanye kuba turi eh, twojya mu ibyo bikorwa rusange ahubwo bizoduha iteka kandi tuzobisigura neza nk'uko tuzoba twabibonye urakoze cyane imbere y'uko twakira jean paul mu busuwise reka nk'ijambo alfred ngira nawe urafise icyo wunganira bano bagenzi Ego cyane kuri icyo kibazo kijyanye n'ibikorwa rusange mm. yewe eh, nagire eh, medali nasabike kino kiganiro intumbero mwagihaye rema si nziza cyane mu bisanzwe iyo kuko twari turosa akaryo kino kiganiro karadiridimba kuko twari turosa akaryo cyari igihe cyiza cyo kubaza abatumire bati igihugu cyanyu kibafashe gute mubayeho gute iki gihugu cy'uburundi mubanyeho n'imiryango yanyu gute mubanyeho gute n'imiryango yanyu ntako muba hanze igihugu mu bwisamwo akarusha akahe cyagira akarusha akahe nicyo cyari ikintu kinyamukuru naho ibyo byo kuvuga ubufutifuti nyine abantu babanye ino bagize iki ibyo ni urumva placide intumbero hariko harategurwa indwi yahariwe diaspora kandi urabona kuva mu bibiri na cumi na kane je iyo nama narayigiyemwo ubu twavuga ko bariko baratera imbere hama dufatikanije n'ubushikiranganji rero barashizeho oh, ubuyobozi bwa diaspora ni ukuvuga tubone yuko bakora kumbure namwe muri mu bihugu byo hanze tubone n'uko kuboko kwanyu mu guteza imbere kino gihugu cacu ndibaza niyo ntumbero y'ubushikiranganje yego twari urumva nico gituma natwe twabahaye amasaha abiri kugira mubabaze kumbure ibishoboka kuko batubwiye yuko muri aya ma expose bazogira ibyo ibyo basabwa hama hasoka igitabo hama babikorere kumbure kugira mworoherwe na cyane cyane mu guteza imbere nk'akarorero igihe nigera kuvuga yuko muri ino ndwi hazoba eh, ibyo byokwita eh, bizoshikirizwa nk'ama expose eh, kugira ngo twumve hariho nka expose izoba itariki imwe izogirwa na Union africaine ivuga étude comparative de bonnes pratiques de la gestion de la diaspora africaine et européenne murumva nk'ivyo uh, gestion comparative ni ukuvuga yuko abantu bazaba bari ngaho bazaba baba mu bihugu bitandukanye bizababwira ko biragigwa na n'umu expert wo muri Union africaine hazoba échange et débat nukuri numva jewe izoshikana ku karusho ka rusangi ukuntu diaspora ifatwa n'uko ikorana n'ibihugu Eh, turavye ama experience y'ibindi bihugu byose byoshobora bice biduha n'inyungu y'ico twoshobora gukorera ko mu ma recommendation uvuga azoza arava muri expose imwe nibaza yuko rero eh, iyi uh, ntumbero y'igihugu yo kuvuga ati tuhamagara tu abarundi baba hanze tugira ibiganiro bifise caractère no vuga um, eh, iyo scientifique y'ivyigwa biba byarakozwe hama tukabibonera ko ni uko nibaza n'ibindi bihugu byagiye biratera imbere mu kungura ariko nobwira abarundi bari hanze ntibafate yuko umenga igihugu cy'u Burundi cyakoranye na diaspora kuva imyaka none ubu unyu umengo carahororokewe canke cavyifashemo nabi novuga yuko turi muri politique yuko ahubwo dutangura gufatira ku migambi ifatiye ku mategeko hama tukaraba ukuntu mu minsi izoza diaspora ahubwo izoba inkingi ikomeye cyane y'iterambere muri iki gihugu Burundi murakoze Ego. Kuko urumva mwe muri ministeri muri muri guverinoma si twebwe twobikora. Ariko murumva yuko dushaka kumenya ukuntu mwokorana. Amambasade yanyu. Ni amambasade yanyu aserukiye Burundi. Nibuka ko nigeze kubaza ico kibazo. Yego. Rabe gene yo bakorana n'abanyagihugu b'abarundi ba muri ivyo bihugu n'amambasade. ahubwo abarundi nabo baje hanze kugira ngo bavuge igihugu cabibarutse kirimo base babo banyina babo ba abaonkra abatanti abuzukuru bakakivuga nkuko umengo batacigezemo nanje nobabwira yuko ivyo nukuri bo bihagarika bakavuga igihugu cabo nkuko arico cabonkeje murakoze ah yahagaze Jean Paul ati kugerageza jandoze zishira kubesha ngaho aho oye ucumva ko ari ikibazo cy'umurundi umurundi ni umuntu patikire ni umunyagihugu nk'abandi mu gihugu cose abamo sinzi petetre urabyumva mugabo ambasade zanyu ubuserukizi ubuserukizi ico ndibuka ko yakimubajije no mu kiganiro twigeze kugirana uh, aho yavuze na cyane cyane ku buserukizi ubuserukizi ni bwegere abarundi basanzwe baba muri bijya bihugu kugira bakorane yego twarabivuze kandi turongera turabisubiramo yuko na, na, na baduciriye agace mm -hmm. ama natwe twaravuze yuko tugiye kubikorera ko tu, turondere abaserukira um, uh, uburundi muri ibyo bihugu tubabwire ukuntu boshobora kugerageza gukorana n'abarundi bari ngaho abarundi nabo bakagerageza kwitura bakabona yuko ambasade ari igihugu cy'u Burundi kibegereye aho baba aho ndizera yuko n'umuyobozi wa diaspora nawe narika arandika bimwe bimwe nizere yuko hatanguye conference itariki imwe kugeza ku ya kabiri azotubwira ah, byinshi hama hari ico yavuze Jean Paul ati ntimugiye kujya umunwa muvuge ibibazo bihari mu bibashikirize nk'ama recommandation kugira babishikirize ntanguriye namwe muri buyobozi taratara ah, aho nyinaho ni gute ni giki mugiye gufasha kugira mufashanye na buno bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kugira diaspora nkuko umuvise yatanze akararati kawa yoje inyuma ya diaspora avye nk'amafaranga mwuzana canke ivyo mwokorera muri kino gihugu cacu kugira gitera imbere eh, murakoze hari byinshi dushobora gukora eh, na nicyo gituma reka mpere ku byabaye eh, mu ntango z'indwi Eh, aho nubwo twitabye ibikorwa eh, vyindwi hariwe diaspora izotangura itariki imwe kugeza itariki zine z'ukumunani imbere yaho twebwe nka diaspora twari eh, twarahuye mu nama rusange yacu assemblée générale mm-hmm. hanyuma turashiraho uburongozi bushasha ino mu gihugu canke mwabigire mu gihugu byanyu hano mu gihugu itariki mirongo na zitanu z'uku kwezi kurindwi tureke ko muri ayo matora ni ku bw'amashyirahamwe yanyu mugabo ntitwuvuga twinjiremo ukuntu yatowe kuko uh, tugaruke ku byo mwoba mwaratumwe oh, cyangwa eh, ibyo eh, amashyirahamwe eh, muzoshira imbere kugira mukorane nawe n'ubushikiranganji na nicyo uh, gituma nashatse guheraho kubera twebwe mu bintu uh, twabonye ko bikenewe ni uko eh, twoshiraho inzego z'uburongozi bushasha bwa diaspora hanyuma tukaca tubandanya ku migambi y'iterambere ni ukuvuga tuvuye ngaha eh, inyuma yo gushiraho inzego nshasha turibaza ko tugiye gutangura ibintu bishasha turibaza ko eh, hari ibintu bimwe bimwe twabonye bitagenda neza ku ruhande rwacu mm. kugira ngo eh, mutere imbere murihera ko mukinegura mm. murabona ko mwavuze uruhande rwo kwicamo imigwi gutumvikana d'abord bo eh, twubandanya communication hari ku ruhande rumwe hari ibitagenda neza ku ruhande rwa communication na cyane cyane mu bihugu bitagira ubuserukizi bitagira amambasade message ntizipasa ugasanga nkumbure mu bihugu bifise ubuserukizi bobo barashobora kuronka amakuru n'ingoga nubwo eh, mugenzanje muri amerika nawe nyine yavuze ko eh, nabo nyine bataronse ubutumwa ariko ndibaza icyo twebwe muri australia turabonye ko eh, cyari ikibazo ubwa mbere mhm. ariko mu nyuma twarashoboye kuvugana neza icyo rero kiri mu bintu tuzovugana n'abatujejwe muri ijya direkisiyo ya diaspora Eh, hanyuma hariho eh, n'ibindi tuzovugana ku byerekeye hariho amashyirahamwe hano mu burundi ku karorero hagejwe iterambere nka pinide turamaze eh, kubegera pnide turamaze kubegera turavugana nabo ku bijyanye n'iterambere ariko rero hari ibintu badusaba kandi tuzovugana n’ubushikira ngaje butujejwe ivyo navyo ndibaza ko tuzobiganira eh, neza tubihe eh, details kwiye ikindi naco nuko muri rusangi eh, natwe nyene muri diaspora nuko Eh, ku karorero abantu bamwe bamwe bo muri diaspora baraza bagakora imigambi yabo eh, kandi ishimishije iterambere ariko rero eh, ugasanga rimwe na rimwe bakavuga ati ntituronka uburenganzira bukwiye ntituronka impapuro zikwiye ariko tukaca tu nabonye tubabwira bati duti hamwe mu bitumenyesha natwe tukabimenyesha ubushikiranganje butujejwe eh, zijyanye eh, nk'uburongozi urumva bokoroherwa eh. urakoze cyane fabrice bimwe mu marekomandasiyo muzotanga ni igiki mubona coje imbere na cyane kugira mukorane neza nabona ubushikiranganje bw'imigenderanire Burundi n'ayandi makungu mu ntumbero yo guteza imbere kino gihugu aho muri eh, diaspora mhm. kuko iryo tegeko niyo ryoheza rigafasha neza ukuntu ibintu vyogenda birakurikirana hama twese tukajamo tugira dushobore gufasha mhm. nibaza yuko ahico ikintu ari umugambi mu nyuma leta izoheza igenda igakorerako ariko muri iki gihe ko uwo mugambi usanzwe uhari kugira dushobore guteza imbere Burundi ni ambasade mm-hmm. kuri uyu uyu munsi nta ambasade dufise so ibintu rero bya information barungika hariya benshi hariya twe ntabyo turonka Ah, hariho amashyirahamwe menshi y'abarundi muri amerika ah, jewe ndarongoye ishyirahamwe yitwa reunion 257 ah, ihuza abarundi kuri mwaka hariya nyene muri amerika ikintu twoshaka kuzana ino mu burundi cyangwa two twoterera uburundi n'ivyiyumviro ah, kubera hariya kuri iyo reunion 257 turaganira ah, ibintu byinshi ah, ikintu uh, mbere turaganira ingene twoteza imbere uburundi ariko kubera ata ambassade canke communication bise hariya muri amerika biragoye kugira ibyo bintu dushobora kubishikana ngaha mu burundi so uh, ego um, ubwa mbere hano ko abari muri uh, organisation pays uh, mu gihugu barimwo iyo bakoze imigambi bokoroherezwa uh, nibaza yuko nk'uko biboneka kuri urutonde rw'ibikorwa bizokorwa muri iyo ndwi hazoba hari nk'abavuye muri amaserivisi nka api obe oem bazoheza bagatanga umuco cyane cyane kuri mhm. urakoze cyane uh, mwumvise bimwe bimwe mm. Mm, ngerageje hariho amategeko ubuserukizi n’ukorohezwa koroherezwa cyane mu guteza imbere kino gihugu mwebwe musanzwe murongoye uh, umugwi uri gutegura runo rubanza rw'indwi yahariwe diaspora mbere munasanzwe muri no mu bushikanganje bw'imigenderanire reka ndabaha ijambo kugira muduhe namwe umuco kuri bino bo babona bishobora gufasha kugira bamukorane neza mu ntumbero yo guteza imbere kino gihugu yego murakoze cyane eh, bavuze ikintu cerekeye communication nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane twogerageza eh, guteza imbere kandi nibaza yuko eh, twisunze akamaro ka ka communication hagati y'u Burundi n'abarundi baba hanze ni nacyo gituma duheruka novuga gushiraho nka site ya diaspora izoba jere Eh, ngaha mu Burundi no kuvuga ngo umurundi ahari hose adushobora gushikiriza iciyumviro hama aronka inyishu kandi ku byabaye mu Burundi ku byo yibaza yuko yoshobora gukorera mu Burundi mbega byoshoboka bagashobora guhanahana ibyiyumviro hariho na Twitter navuga eh, mushobora kuturungukira ibyo muri ko murakora nka Anne yaravuze yuko eh, muri Amerika ha Washington turafise ambassade eh, ariko Amerika murazigizwe n'ibihugu byinshi ibihugu 50 arenga 50 nokuri n'uburyo hajya ambassade novuga yuko irazimvye ku gihugu kuyitunga kuyitunga no kuvuga yuko eh, bitoroshe cyane huko mu bihugu eh, byinshi nka byo bigize Amerika twoshobora gushiraho abaserukira no kuvuga igihugu nka muri byo byose ariko eh, nibaza yuko eh, tuzogerageza eh, ahubwo tukababwira abo muri ambassade yo muri Washington kugira ngo bagira ama link ama yuko mushobora kuba muri connecté connecté eh, muri muri ico gihe mhm. hama ku bindi naho nuko muzaba mufise izi site izi twitter mushobora kuvugana Directema no mu Burundi bizobafasha eh, mu byo muzaba muri ko murakora n'imigambi muzaba mufise kurangura eh nibaza ko coba ikibazo ikibazo cyo kwishura nico mugenzi ngaha um, Alfred yavuze cyo yukoroherezwa Eh, ah, ku bagiye kugira cyane cyane ibikorwa by'urudandazwa muri shwanga umuhengo wa muhavuze si gwanjo eh, muri gwanjo eh, nibaza nahone nukuri sinowemerera ngo ubwo nyene ngo ngo ngo konsiragiye kuhaja ariko twoba turagerageza kuraba ubuhinga bwa none bushobora kwameliora la communication kugira ngo ibikorwa umugambi umurundi wese yipfuza ushobore kuranguka kabisa ibitekerezo barihagarike izo mwatarikeje ibintu byose by'iterambere kuba mwaje mu burundi ntagira abantu bafata ngo muje gushigikira leta irihoya mwaje gushigikira abarundi mwaje gufasha abarundi abarundi barakenye abantu barashonje abantu ntago baronka aho bigira amashuri amwe arashaje ibikorwa kabisa mukora nagomba ndabashimire natwe turi ngaha muri etazini kabisa ndibaza n'abandi barundi bari hanze barashima ibikorwa mukora uretse ko gusa atamusi umwe muzigera mukora ibikorwa ngo habure abantu babigaya cyangwa ngo babiryoze gusa mugume mukora neza kandi abarundi tuzoguma tubashigikira ku bikorwa byiza muguma mukora muri make nico nagomba ndaba nicyo nagomba nterere mhm. none Vianney ubona buno bushikiranganje bw'imigenderanire ari giki bobo bokora kugira baborohereze na cyane cyane kugira mufashe mu iterambere eh, muri make nka leta y'u Burundi ikintu yokora n'ubushikiranganje by'imigenderanire bakwiye kugerageza abarundi abarundi baba mu burundi cyangwa nk'amambasade akagerageza kuba hasi y'abarundi mm-hmm. kuko abarundi benshi baba hanze ntabwo bamenya ibibera mu burundi bamwe byumva ku maradiyo rimwe na rimwe ahobye akabesha ngo umuriro watse kandi atanuhari rero bakaza nk'ubu ejo ndigiye haba nka indepandase byari kuba biryoshye iyo haba nk'umuntu nk'umwe w'umutegetsi avuye i burundi agashikiriza nk'akajambo akavuga ati ati ubutumwa bwavuye i burundi ni ubu n'ubu turabipfurije isabukuru nziza muzoze gutembera i burundi nk'ubu hari gupangwa n'indi nabonye harimo indi izobe ejo bundi muri kentaki mu mwaka uza mu kwindwi tuzoba duhari byoba byiza mm-hmm. habaye nk'undi muntu nk'umwe avuye mu burundi akaza akadutembera bagize n'icyo bita ngo eh, baraganiriye abarundi ku bijyanye n'ubuzima kumwe abantu babaho ubuzima ibijyanye n'ubuzima n'iki n'iki mbere umuntu yo kwiteza imbere gute muri amerika cyangwa mu burundi ibintu bijyanye nko kwiteza imbere muri amerika cyangwa nko mu burundi byoba byiza birabye abarundi bo muri amerika nibyo twari kumwe muri dallas kandi umwaka uza tuzoba muri kentucky tuko turagira celebration ya independence y'uburundi kandi tukaganira icyo novuga ni mu burundi Ah, urakoze cyane imbere y'uko twakira akamata ndabona agarutse eh, nyakubahwa umuyobozi ufatiye ku byo ani ashikirije oh, n'igiki mugiye gufasha avuga ati na cyane mu mu borohereze iki ibintu mm. ngira ngo benshi babashatse kuvuga n'izi za western union ubu benshi usanga bagenda gutora amahera n'ahandi hantu oro yoteje imbere kino gihugu ico naco kikazoba ari ico cigwa nibaza yuko coshobora gutangira nk'umuti ubwo nyene eh, kuri ibi ah, ah, n'abandi barundi benshi bashoboye gushikiriza no kuvuga ati mbega twe tuzanye utuntu twacu byogenda gute mbega nk'ubu je nosaba munazi yuko ibihugu biteye imbere turavyumva yuko kenshi bagira Eh, nk'inyuma y'imyaka ibiri itatu ukavuga uti nko kuri ishuri naka eh, seri ya kompiyuta eh, iraheze reka rero dushire tuza n'izindi izo nazo mukace bazijyana muri puberi canke bakazitanga ahandi muri ico gihe rero umurundi nawe yoba ari ngaho hafi azi ukuntu bigenda azokoroherezwa murumva yuko yozifata ubwa mbere akavuga ati zirakwiye hariho container y'ibi nibi agaca amenya aho adodora amazi kaza zigafasha eh, abarundi ngaha bene wacu eh, nuko rero nibaza yuko muri eh, iyi ndwi tugiye kugira ibyo bibazo bizogerageza ah, kwishugwa kugira ngo ah, dushobore gushika ku iterambere rirama dufatikanije n'abarundi bose aho batumbereye hose mu mihingo y'isi yose mhm. reka twakire kamatari dusa n'abariko bararangiza kamatari ndabona kugarutse umwanya wose dushakiye hmm. eh, jewe ejo nari gitega nagarutse nagiye mu minsi mikuru myinshi ngaha mu gisagara ndatashe bwije nta ngorane n'imwe nigeze mbona e, ikijyanye n'amahoro n'umutekano nibaza ko ari ibintu biboneka ku bantu bose aho bagenda basanga abantu bisanzuye bakora ibyo bashatse kandi bakabikora ku mwanya bashakiye e, mhm. icyo rero kiraboneka ahantu hose umuntu agenda ego turi ko turanarangiza taratarekana guha ijambo hama duce tuja kwa Fabrice no kwa ni imbere yuko turangiza eh murakoze kukijanye n'amahoro n'umutekano mu gihugu eh, jewe ni ukuri hari situwasiyo ihambaye hanyuma nongera ndagaruka ngaha ah, mu uwo mwaka nyine ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kwezi kwa cumi na kabiri kugeza mu kwa mbere eh, warumva nyine amagrenade rimwe na rimwe n'inkoho mu ijoro eh, eh, ariko ubu Eh, ni ibintu abapolisi ubasanga henshi cyane kuruta n'uko biri ngaha mu burundi sinzi rero ni ukuri umuntu yovuga ati eh, eh, icyo kibazo twebwe turi ngaha ah, turabona neza ko ibikorwa by'abantu eh, bibandanya kandi umutekano ko ari wose ego turi ko dusa n'abarangiza kumbura muri ngira ngo nahani ni kuba usanze ya je nashitse jo ah, ejo ku mugoroba ah, nashikiriye gasenyi so aho nashikiriye nivyo twagiyemwo twataje dutebye ariko hari amahoro urakoze cyane hari usabye yuko two mu mugabo nibaze yuko nawe naza gukoresha nk'uko umwanya yabivuze amasegonda mirongo itatu jean paul uh, muri no ndwi mwajemo ah, murakoze akajambo ah, ka nyuma nashaka kuvuga ko ah, ibi bintu bya diaspora week ari byiza ari byiza cyane kandi nashaka yuko leta y'u Burundi izoguma ibigira Ah, kubera turabikeneye ah, ah, ama ama countries menshi yo hanze nko muri Kenya bose bateje imbere na diaspora mhm. so ibi bintu byose ni byiza kandi nashaka kubabwira abarundi bari hanze ni yaba diaspora iri umwaka uza ah, bazorabe ingene boza kubera ah, tuzokwiga ibintu byinshi ah, ibintu byinshi tutomenya turi hanze tutaje muri ibi kandi bazokurikire no kuri website ya diaspora bi kugira barabe kandi bumvirize ibyo turiko turaganira urakoze cyane reka no mu bushino namwe tubwire akajambo mwotekerera abarundi haba bari hano mu gihugu nabo mwasize hariya mbere ni mwasubira nyuma muvuye muri no ndwi hariwe diaspora ni gaseke muzobashiye eh, ubwa mbere mbanze nshimire iyi ubushikiranganji bwo eh, bubanyi n'ayandi makungu kuba barateguye ino ndwi ya diaspora bagatanga n'aka kanya ko abantu bazoja hagati mu gihugu bakirabira neza ingene ibintu byifashe mu ntara zo hagati mu gihugu ndabashimiye cyane e, icya kabiri kandi nuko e, ndi ya diaspora izohera e, haca haba umunsi mukuru w'amakomine abantu bagaca bashobora kuja muhira bakabonana n'imiryango nabo baherukana kera nico ndakibashimiye kandi ndangize rero nsaba abandi batashoboye kuza muri no ndi ya diaspora muri uyu mwaka ko mu wundi mwaka bo gerageza bakaza bagakurikiraho ubwo butumire bwaciye Eh, abavugatse ko bataronse ubutumire muri uyu mwaka bagakurikirana kuri iyo eh, website baduhaye bakarondera kandi no kumenya amakuru avuye muri ambasade kugira ngo nabo bashobore kuzo kwishikira muri ibi bikorwa kuko eh, na ni eh, ni vyiza cyane gusura kubona n'abantu baje bava mu mihingo yose eh, abantu turahimbaho cyane mm mm-hmm. urakoze cyane nicyo kibazo nyene Fabrice nawe waje uva mu za akaheka jambo hotelera abandi tubwire icyo tumarira igihugu cacu kuko igihugu cy'amavukiro ari byo bizo bigateza imbere ari ba data twasize ino canke bashiki bacu canke abavyeyi n'abandi bose umuryango urakoze cyane taratara nawe mu kurangiza usanzwe undi mu burongozi bw'aya mashyirahamwe ya diaspora n'akahe gaseke botekerera ariko baradutega abiri haba bari mu burundi baje muri ino ndwi canke abo mwasize mu mahanga eh, nka bagenzi nanje eh, reka nshime eh, uno mwanya ubushikiranganje butujejwe twebwe abarundi bahanze kuba bateguye ikiganiro nk'iki mhm. hanyuma kugira ngo dushikirize ibyiyumviro tuganire n'abari eh, mu bindi bihugu eh, tuvamo icya mbere novuga eh, kuri bene wacu tubana hariya ni uko bo kwiyumva tuvuze ati ni diaspora ni ukuvuga ko n'abarundi ariko bava hano mu burundi bumve ko dufise ako kantu biyumvemo iyo connection eh, n'igihugu cyabo hanyuma iyo connection ntiherere ku majambo gusa ahubwo iherere eh, ku bikorwa nka kujya eh, umukorege wanjye ava mu bushinwa yavuze ati abashinwa barakora cyane bariteje imbere gusa twebwe tuba hanze n'ubushikirangange butujejwe ahubwo Eh, ntiturabe eh, kwako karorero k'ubushinwa ko bwaba bwarateye imbere ahubwo turabe ukuntu bakoresheje diaspora kugira ngo biteze imbere icyo ni ikintu gikomeye cyane abashinwa Eh, n'ubuhindi ni mu bihugu bya mbere vyakoresheje diaspora kugira ngo bazane amajyambere icyo rero ni devoir ya twebwe tuba hanze y'igihugu n'ubushikiranganje butujejwe icyo dukwiye kucibaza ko ukuntu babikoze natwe tufata iyo nzira nyene urakoze Jean Dodier umunota umwe gusa no akajambo ko kurangiza yego murakoze cyane nibaza ko bagenzi banjye ngaho bamaze kubivuga icyo nohera ko ni ni uguhamagarira abarundi bose bari ngaha baba barashoboye kuza bavuye hanze yuko bo kwitaba bamwe bashobora kuba baje baje kuramukanya mu muryango bamwe bavuze ati nta butumwa twabonse ariko no bahamagarira abo bariko barumviriza ino radio canke bashobora kuganira na bene wabo yuko hari hindwi yabahariwe bogerageza kuyitabamwo bagaterera ivyumviro nkaba nongera kandi nkatumira n'abandi barundi bari hanze yuko boshobora gukurikiranira ibizoba biriko birabera muri iyo ndwi yahariwe bo Eh, ku rubuga ngurukanabumenyi eh, aribwo diaspora eh, bi tushoboye gushiramo abene igihugu bose no kuvuga abarundi bose eh, nkabandangije nongera gushimira eh, iradiyo yatwakiriye isanganiro nongera nshimira umumenyeshamakuru kuri kano karyo aduhaye kugira ngo dushobore Kutumira kandi eh, abarundi bose baba hanze tubamenyesha yuko indwi yahariwe bo izotangura itariki imwe z'uku k'umunani kuwa kabiri ikazorangira itariki zine murakoze ego reka nje mpere kuri wowe ndi kumana jean dodier usanzwe uyoboye uno mugore kwitegura runo rubanza ndagushimiye wakoze kwitaba buno butumire bwacu murakoze ego eh, buri maso nawe alfred yo mu bushinwa nawe wakoze kwitaba buno butumire bwacu nacyo ndabakengurukiye cyane kuba dutumiye kuza muri kino kiganiro mhm. fabrice muri Hollande wakoze neza yuko tuzohora itariki imwe Uh, atakibazo murakoze cyane rwose tuba turi kumwe tubandanya ibikorwa hamwe mhm. ani wakoze kwita ubutumire bwacu leta z'ubumwe za amerika hano ku isanganiro nizeye yuko n'itariki imwe tuzaba turi kumwe yego cyane murakoze mhm.